baixamos a música para recibir a, o poeta da Mariña luguesa Paco Rivas. Moi boa tarde, Paco. Moi boa tarde. Benvido, moitísimas gracias por atender a nosa chamada Que sempre estás Nada. amablemente con nosotros e, eh, eh, faznos disfrutar coa túa mm, participación e conexión telefónica Alégrome ben, vos a min tamén de verdade que ti non fallas nunca, se, se non por algunha cuestión a mellor eh, Non, home, agás, agás que esteña noutro sitio facendo outra cousa claro, importante, claro, claro. non me costa nada tampouco. Pois nos agradecemos xo moitísimo, sabelo, que ademais tes moitísimos, hai moitísimos, como te chaman, ese me gustan que, que poñen aí na, na, nas redes sociais as persoas sí. cando, cando, cando ti participas e cando nos agasallas con as túas eh, mm, lecturas dram que, que, que, que son ademais eh, especiais en algunhas ocasións <laughs> parece que estás así un poquinho de, de, de moda, pero eh, a verdade é que sempre declamas dun, cun, cunha entonación especial. Moi ben, pois alegro me ben. Eu como as redes sociais non as miro, non sei o que pasa, nin teño ni idea. Bueno, nosotros é eh, que como esta cousa que fan agora a xente nova é, eh, é como mm, bueno, pois pues, empregamos a radio para comunicar, pois pues, parece ser mm. que No, hay... claro, sí que é necesario, eu sei, no, pero eu non teño nada nin Facebook, nin Facebook, nin cousas historias deso. Ya sabemos, ya sabemos, pero bueno, como hai xente que, que nos sigue así, pois pues, entonces de, No, damos, no, que está moi ben, que está moi ben. Vamos adiante. Claro, porque claro. si non, pois pues aquí non poderíamos escoitar Radio Cornellá. <laughs> Estamos encantados encantados de que nos escoiten tamén Porque, sí. como sabes, eh, eh, dende Suiza da, Mándanos parabéns Dende mm, Minas Gerais en, en Brasil, dende Canadá eh, eh, despois, claro, claro, mañán, claro, mañán claro. volve a remitirse en Radio Roncudo e en Radio Fene O sea que nos estamos encantados de que Quere decirse que, que nos escoitan, vamos, ainda que sean claro, 14 Claro, claro, eso, eso é, esa é a finalidade dunha radio Ah, bueno, pois aí estamos. De, mm, por certo, eh, con novidades de, de, de, de traballo literario e lingüístico e, eh, e, eh, e, eh, e ademais poético, e, e cos haikus teus que cada vez... Sí, os haikus xa están por aí, supoño que na rede tamén estará o libro xa. Eso, eso... Eh, aparece, supoño aparece. que estará, eu non, non, non sei porque non miro, pero supoño aparece, que está. Apare, aparece, aparece por aí. Te... Sí, Además, sei hai que o outro día dixome unha persona que quería aquel libriño meu que sacara das co prólogo de Alonso Montero, precisamente, aquel da Trasco Trasco, as cantigas traco, de Naná. Sí, sí. Ese está esgotado, claro. Sí, sí. Bueno, está escatalogado. Entonces, dime que mirar a ver que precio estaba. Mirei, busquei en internet, puxen traca-traco, Paco Rivas, se salta casi 200 euros. Dixen, madre mía, pero estes tan tolos. <laughs> sí, sí, sí. Ademais, outra cousa, sabes que hai unha páxina onde apareces ti como poeta de, de Lugo, o sea, hai poetas de Lugo, aparece aí aparece aí Paco Rivas que con, sí. con, con algunhas das túas creacións poéticas, pero moi antigas. Hai que lle decir que o que, que o modernicen un pouco. Bueno. Bueno, está ben. Claro. Que tamén o, o máis moderno xa ven agora nos libros, o máis antigo, pois que o vexan en internet, xa está. Claro, claro. Claro. Bueno, que, que me contas... Bueno, sigue en pé a túa presentación no, na Feira do Libro de, de Viveiro, non? Na Feira de Viveiro e de Foz. E de Foz. Nas dúas. Ah. Nas dúas. Nas dúas. Eh, tamén asinarei libros. Tamén para de Coruña, me parece, que a editorial me vai mandar a asinar libros. Non estou seguro. Bueno, eh, eu que compre. Bueno. E, pois nada, traballando, escribindo cousas, estou escribindo aí uns uns relatos curtos, me dixete. Estou cunhas, estou, teño unha novela prácticamente acabada, unha novela curta. Ah. De, prácticamente de, de, rematada. Dixeronos que tiñas uns relatos curtos tamén, non? Tamén os relatos, pero son micro relatos. Ah, eh? vale, vale. Son micro. Son de a veces dunha frase sola. Muy ben. A veces dunha frase sola, sí, sí, eh, sí. Imitando ou bueno, eh, mm, facendo algo un, un remedo do, do que os haikus tamén eh, Non, explican. non, é outra cousa diferente, os haikus é unha cousa é, eh, é poesía, o haiku é poesía. Claro. Eh, pero o relato relato sí. non deixa de ser un relato, pero un relato que en dúas, tres liñas, catro, mm seis, tres, dúas, así, sí, sí. o máis breve posible. Claro, claro. Sí, sí. sí a, a, un, por exemplo, que di, eh, señor comisario, o, o, o asesino non demos collido, pero a víctima non se nos escapa, eh? <laughs> Ese é un microrelato. Está ben, está ben, ademais con, con sentidiño, de verdade que sí. Sí, que... sí, sí, bueno, pues, de ese tipo hai varios. Moi ben. Bueno, pois, de verdade que che agradecemos moitísimo que, que, que estes con nosotros e que si tes a man algunha cousa tamén nos escoitámola e poñémoslle esa musiquiña de fondo que o noso técnico tamén ten pois, aí veña loco, fondo. Veña. A ver, escoitámola así, con musiquiña e... Veña, aí vai. Por estribor, un ollo de boi choraba por non poder divisar o mar que a vapor quedaba. Por favor, un ollo de boi. Rogaba que o barco a estribor virara. Mm. Teña que buscar unha un, na, na, na rede si, sí, según que, que aparecerá. Por lo menos os, os aplausos yo <laughs> que, que corresponden a, a túa intervención de verdade. Bueno. Terei que buscarla e poñela cando cando ti. Bueno, no, pois iso vai outro si Outro máis, veña. A lúa xa ben quixera serredeira dos, teus, dos meus ollos, pescantina dos meus beixos, desmalladora de soños, mariñeira no meu leito. Ai lúa ti ben quixeras, deixo o mar nun aceno, mentes lle facía as beiras un espello, un espello, cara, <laughs> perfecto, fantástico. Moitísimas grazas, uh, Paco. É eh, un placer este terte. A próxima semana non teremos mm, comunicación porque teñen a festa maior aquí en Cornellá e, mm -hmm. e festa para, bueno, para os técnicos tamén, pois pero nada, para pois así descansades a un día tamén. A seguinte intentaremos outra vez conectar contigo. Moi ben. Tamén Xa logo acabaredes, non, a sí, temporada. precisamente a seguinte será a última desta tempada. Bueno, Mira que tal, que tal está Está, hoxe, hoxe estaba bastante delicadeño tuvo que, que ir a, a urgencias porque lle apretaba un poquinho a barriga, non sei que, bueno, algunha cousa lle pasou bueno, aí. Pero bueno, bueno eh, vai vai pouco pouquiño a pouco. Debe bueno, o Hai que hai que ir tirando o tempo que nos toque ir tilo tirando. Moi ben. Unha aperta, Peña, moi aperta grande. Aperta grande. Hasta logo. Ala, hasta logo. aperta. Despedimos a, a Paco con, con música despois de, da de súa declamación eh, extraordinaria. Por certo, para todos os nosos ointes que escoitantes, a, na, na páxina de Poetas de Lugo aparece Paco Rivas con un traballo que de, pip, de ti perdidamente. Veña, queridos oi, escoitantes e eh, ointes, esta musiquiña de fondo sérvenos para poder despedirnos ata o vindeiro sábado á mesma hora. Este que ven non, o seguinte, que será o último desta tempada. Este que ven teremos a festa de Can Mercadé, xa sabedes, o 20, 21 e 22, festa galega en Can Mercadé, coa inauguración do concerto de Carlos Núñez e as nosas Rosalieiras. Paseade unha, fi, unha fin de semana extraordinaria. E deixamos vos co a mm, intervención de... Mm, Pilar Ansede, que é a presidenta do Centro Galego de Barcelona e que nos fala das actividades e das moitas cousas que están a celebrar e que se celebrarán no Centro Galego de Barcelona. Ata máis vernos, queridos escoitantes. senhoras e meus senhores, façam roda, por favor. Senhoras e meus senhores, façam roda, por favor, cada um com o seu par. Aqui não há desamor, se é tudo trabalhador, o baile vai começar. Senhoras e meus senhores, batam certos os pezinhos como bate este tambor. Não queremos cá opressores, se estivermos bem juntinhos, vai-se embora o mandador. Vai-se embora o mandador. Fala como tu quiseres, fala como tu quiseres, fala como tu velhas casas vazias, palácios abandonados, os pobres fizeram lares. Mas agora, todos os dias, os polícias bem armados desocupam os andares. Para que servem essas casas a não ser para o senhorio viver da especulação? Quem governa faz tábua rasa, mas lamenta com fastio a crise da habitação. E assim se faz Portugal. Uns vão bem, outros mal. Bem, agora, senhora. Faz lá como tu quiseres, faz lá como tu quiseres, faz lá como tu quiseres. Folha seca cai ao chão, folha seca cai ao chão. Eu não quero o que tu queres, eu não quero o que tu queres, eu não quero o que tu queres, que eu sou outra condição, eu sou outra condição. Muita gente sem trabalho, não tem pão, nem tem sardinha e nem tem onde morar. Do frio faz agasalho, que a gente está tão magrinha da fome que anda a rapar. O governo dá solução, manda aos pobres emigrar e os imigrantes que regressaram. Mas com tanto desemprego, os ricos podem voltar porque nunca trabalharam. E assim se faz Portugal. Uns vão bem e outros mal. Fala como tu quiseres, fala como tu quiseres, fala como tu quiseres. Folha assim seca cai ao chão, folha assim seca cai ao chão. Eu não quero o que tu queres, eu não quero o que tu queres, eu não quero o que tu queres. Que eu sou outra condição, que eu sou outra condição. tendo interesses tão diferentes governar trabalhadores? Se aquele que vive bem, vivendo dos seus serventes, tem diferentes valores? Não nos venham com cantigas, não cantamos para esquecer, nós cantamos para lembrar. Que só muda esta vida quando tiver o poder, o que vive a trabalhar. Segura bem o teu par, que o baile vai terminar. E agora? Faz lá como tu quiseres, faz lá como tu quiseres, faz lá como tu quiseres, folha seca cai ao chão, folha seca cai ao chão. Eu não quero o que tu queres, eu não quero.